咁當然呢千幾個新嘅訂戶會會唔會課金呢？呢個就另當別論啦。至少我哋又多咗千幾個訂戶，咁亦都希望呢啲新嘅訂戶咧，就係即係你收到我哋嘅片嘅時候咧，亦都幫我哋分享出去啦。OK，咁啊最近咧連續即係誒差唔多個幾禮拜啦，我哋都係講二十大嘅啊，即係咁以前咧你講政治咧，尤其講中國大陸嘅政治咧，聽嘅人真係唔多嘅。我即係誒之前我都分析過俾大家聽。

你就上網咁，你咪睇到啦，係咪？YouTube 咁鬼多，大家即係想開 YouTube 睇呢啲節目嘅人都知道啦。你一撳開兩個咁，咪一路不斷出㗎啦。咩文超啊，咩有有江峰啊，嗰啲一大扎係咁啲名名居正啊，咁啊全部打晒出嚟㗎啦嘛，係嘛？咁但係如果你實際去計喺即係喺中國以外，係嘛？你話廣東話個市場大啲定係國語市場大啲？而家真係未知喎，老實講，係咪？

咁如果佢嗰啲節目冇黃標，咁啊收廣告費都收到手軟喎，係嘛？計下條數，係咪？每一段片都過百萬人點擊嘅，OK 啊？咁所以政治咧冇人睇嘅，啊，即係相對嚟講，咁當然我哋有個即係燈神好犀利啊！佢嗰啲哇啲片出到，佢由朝到晚就喺度拍片㗎啦，哇啲片，跟住〜

我哋都好難好難怪佢就係要喺度吹啊嘛，喺度作古仔冇辦法，出咁多片點搞啊？喂，我哋而家一個禮拜，譬如如果我哋講節目嚟講，太場做兩日，咁而家。踢爆又做兩日係咪？咁其他嗰啲就好靜態嘅節目嚟嘅，歷史在笑又好，説文解字又好。咁啊，而家説文解字我哋重播加咗字幕之後咧，即係睇嘅人即係相對又比較多咗啲啦，係咪？即係比即係同以前比嚟計，以前係多嘅，啱啱出嘅時候。

屌喺度講一大堆嗰啲嘢，好多人話俾我聽，英文我唔知你講乜嗰啲人，我一個都唔識嘅，咁咪咯，咁你唔識咁唔識對唔識都要睇咁啊，係咪？咁咧，我哋而家咧，即係都係繼續會講兩岸嘅政治同埋香港政治、經濟、民生啊，都係會繼續講啦，係咪？咁都仍然係，我就唔會好似某人講成日喺度講嗰個英文 critical thinking，我唔係嘅。

我係批判性嘅，OK？呢個係不嬲我都係咁樣噶啦。咁但係嗰種批判咧係 based on facts，你先可以批判。如果個事實錯誤，你批判咩啫？係咪？每個人都可以有唔同嘅觀點，有唔同嘅立場，但係你一定要 based on facts，呢個係最重要嘅啊。咁如果事實錯，你就要認衰嘅，係嘛？即係咁樣。咁我我做咗幾十年評論，包括寫文章，係咪？政治評論、時事評論，講緊係接近半個世紀啊，哥。

由今年年頭跌到而家嘅喎，今年年頭到而家，喂，總共即係誒由年初嘅高位至到而家下跌大概係八千五百點，即係三十六點五個 percent，都好恐怖嘅。老實講，係嘛？咁由大家睇下嗰個即係最大成交股份嘅，即係騰訊啊、美團啊、阿里巴巴係嘛？全部都係即係一路都係跌到阿媽都唔認得嘅嚇。啊

即係。所以我嗰日咪講，我有個助理咁，佢買咗兩手阿里巴巴，跟住我去買股票，即係買你咁叻賭馬，買馬好過啦，揀兩隻馬買 win 好過啦，係咪？嗱、呢、這個即係當然好多其他因素啦，啊呢好多專家會講啦，睇下啲股評就得啦。我講嘅就係、是、喂呢、這個二十大效應未歇，係咪？

今日港股就跌破萬五，係咪？照理即係理論上嚟講，二十大開咗啊，大家好開心先啱㗎嘛，係咪？個疫情而家又唔係好即係好好同以前咁樣，哇！即係個疫情非常之嚴重，係嘛？又影響經濟民生，唔係啊！而家大家都慣咗啦，係咪？咁仲有嗰個社交隔離又開始即係放鬆，係嘛？

習近平話堅持動態清零不動搖，都已經堅持動態清零不動搖呢九個字，都應該對個股市有影響啦，大佬係嘛？咁啲人即係話，喂，你香港一樣係繼續咁樣嘅啦，係嘛？即係都嗰個社交隔離唔會係完全開放晒嘅，咁我嚟呢度做咩啊？係咪？咁所以康泰咪要幾乎要執笠啦！而家康泰即係好似應該要清盤嘅啦。

好開心。而家啊，即係佢創嘅呢一個康泰旅行社，而家都要收工噶啦。等於佢而家話暫時喎，暫咩時啫？開關通關無期，佢 in 班又冇得做，out 班又冇得做，咁啊旅行社點做？尤其啲咁大旅行社係嘛？喂，你淨係交租都死啦！咁多即係咁多即係辦事處周圍係咪？嗰啲寫字樓你估平嘅咩，大佬啊？係咪？嗰啲門市啊〜

啲人嚟嚟嚟即係報名參加旅行團，喂，你你估平租咩，大佬係咪先？係嘛？咁你話影唔影響個影唔影響個股市啊？係咪？嗱，而家好明顯就係二十大效應未歇，就令到嗱港股就跌破萬，就搞到鬼哭神號，成個市場係咪？嗰啲咩大師咩大師啊，沈大師乜春大師嗰啲，而家唔知講乜好啊！老實講咁啊嘛，係咪？哦，即係而家萬四係咪應該入市咧？你話俾我聽，邊個夠膽入咧？

我唔識股票嘅。咁於是我忽然間諗，喂，最近呢段時間大家日日就喺度碌一段片，就胡錦濤被夾離場嗰段片。嗱，我哋用常識啫，或者用常理啫，各位朋友。你話嗰段片個驚嚇性會唔會影響埋個股市咧？咁於是我就諗到條題目啊，莫非胡錦濤被夾離場就嚇到投資者自動離場？喂！

你都唔好話真係，喂你日日喺度碌呢段片係嘛？仲有有幾個唔同嘅版本係嘛？跟住有啲人喺度評論，我哋幾乎係第一個播係嘛？即係喺喺嗰一日，即係嚇到鼻哥窿都冇肉，個個都係嘛？咁你話會唔會對股市有影響？嗱，所以個政治風險咧係投資嘅一個一個風險嚟㗎，呢個係其中一個風險，而且係一個致命嘅因素嚟㗎嘛，係咪？

美國係會變成一個長期嘅挑戰，係咪？跟住就係呢個俄國，俄國就而家係現成擺喺度，好清楚佢打緊烏克蘭嘅，係咪？咁然後美國有幫拖嘅，係咪？基本上就係喺度中即係美俄大喺度戰緊㗎啦，係咪？佢唔係熱戰都好，背後都喺度戰緊㗎嘛，係咪？咁呢啲全部都係政治風險嚟嘅，係咪？所以。

台海就風高浪急，係嘛？咁呢個政治風險升高，台灣股市動盪就物理之必然啊，一定係咁嘅，係事物嘅道理個發展就係咁樣噶啦，係嘛？好正常㗎，係咪？加上你睇到而家呢個晶片戰爭，係咪？你睇台積電而家跌咗幾多，係咪？嗱，未必同呢個晶片戰爭有關啦，但係始終成個大市仲有啲外圍因素嘅影響，係嘛？頭先我講呢、這個誒、呃、謝金河。

咁我哋跟住講即係二十大即係塵埃落定之後，閉幕之後，咁台灣嘅形勢咧亦都比較危險嘅，因為嗰、那個即係武統嘅機會咧就即係高咗啦，係嘛？呢、這個武力統一台灣嘅，即係啊呢、這個已經即係喺習近平嚟講已經擺入議程㗎啦，係嘛？如果唔係佢點樣去即係發佢嗰個中國夢啫，係嘛？咁我哋記得嗰日嗰條片一出就俾人黃標啦，因為講戰爭就俾人黃標喎。據說我唔知啊，係咪？

跟住黃咗你四五日，再經過人手審查之後，今日先俾翻我哋喎。咁啊，即係食屎啦！今日俾係嘛，斗零都收唔到啦，已經係嘛？睇嘅人又少咗啦，係咪？所以即係我哋而家係即係我哋就真係真係俾人捏住條喉嚨，係嘛？不捏住條喉嚨咧，如果你都係要繼續講㗎啦，係咪？即係我唔講呢啲，可能大家都唔知，係咪？

都係要受中共呢個因素所影響嘅，係咪？嗱，香港就冇得講添啦，係咪？而家就即係呢個香港特別行政區啊，基本上就已經係變成中國嘅其中一個城市㗎啦，係咪？共產黨係全面操控嘅，OK 係嘛？無論係政治、經濟、教育、文化、學術，全方位，係咪？全面向左轉，係咪？

你梗係靠外國投資者睇好你香港咁然後嚟呢度投資係嘛？包括股市都係嘅。喂，見到呢個胡錦濤咁樣俾人羞辱啊，前總書記、全國家主席俾人咁夾出去，咁你喺股市你仲進場啊？係嘛？阿錦濤哥離場，你就要跟佢離場啊，大佬仲進場啊？係咪？呢個係好自然嘅反應嚟噶，大佬嗱，我而家講緊呢啲係係係

屌你肉隨砧板上啊！任佢搞係嘛？咁你一定冇運行，冇得好過。所以而家你跌破萬四，咁咪好大機會又有機會一路咁樣咁樣踩落去喎，有乜咁出奇啊？仲有大家唔好忘記，而家恒生成分股大主要係嗰啲，即係尤其啲成交額比較高嘅，全部都係嗰啲中資嘅股喎，即係包括國企喎，係嘛？如果你有啲人擔心。

即係習近平唔係而家定於一尊，其實唉、哎、上一屆已經定於一尊啦。哇！而家喺政治局常委裏邊一個習家軍以外嘅人都冇。咁你從好嘅一方面嚟睇，有啲人就係、是、包括啲柴仔劉少佳啊，即係湯家華呢啲咁嘅奶屎忽嘅人啦。咁你就覺啊嗱，咁啊更加即係中國更加強大啦，因為好穩定啊。屌你真，你你柴仔可以咁講㗎啦。而家你就話習家軍。

一統天下，屌你呢個即係啊新獨裁者啊，咁可能會影響即係經濟。或者影影響對外關係，於是就會影響經濟。咁但係啲擦鞋仔就唔會咁講嘅，就哦更加安定啊！中華民族復興嘅新征程啊！咁你可以咁講喎，但係荷包係最現實噶嘛，大佬。

咁你而家台灣係喺度排講你老味真係，台灣嗰個股市成交額高過你啊，大佬！台灣係唔係唔係香港啊？個股市成交多過你啦。香港個香港係國際金融中心，你台灣唔係啊，大佬！你而家喺度屌，即係即係你應該哀經物起，就唔係落井下石。而家咪輪到你咯。咁大家都係喂衝擊你個股市，其中一個主要因素就係共產黨啊嘛，係嘛？

樣。你睇個候選人要咁樣，而家唔係嘅，係咪？好啦，當你唔係睇個候選人，你睇個黨，咁你九合一你都你都會輸，咁你個黨咁都係大鑊嘅喎。老實講，係咪？唉，所以即係我成日同啲朋友講，台灣咧，你要住得舒舒服服咧，你就唔好理政治，咁你就會比較開心啲。你一理政治咧，就嘔血嘅，係咪？

你又唔好睇電視，誒、啊、要睇就睇追下韓劇啊，屌你咧睇下嗰啲啊，即係而家有波睇添啦，係咪嗱？今年有世界盃，咁台灣都有得睇嘅，OK，咁就唔好似香港咁由頭睇到落尾啦。香港而家好多都唔係由頭睇落落尾㗎啦，咪睇下波，仲有台灣有合法賭波，唔係淨係香港合法賭波。不過賭法就同香港有啲唔同啦，賭香港你就用馬會嗰個投注户口咁，你哇九啊幾種都有得賭噶嘛，係咪？